dio govora o jednoj od najbitnijih, najvi- najvažnijih bitaka u istoriji zemaljske kugle, ne samo islama i muslimana, zato što je ova bitka u stvari značila prekretnicu za, za jednu veliku silu u to doba, a, to, ona se vraća na Mongole, na Tatare. Nakon ove bitke ta država više nije bila ono što je bila prije toga. Odnosno, govorimo jel, o bitci Ainul Jalut. Prvi dio smo prošli put govorili, odnosno riječ je bilo o tome nakon što su Mongoli, Tatari zauzeli Bagdad. 1258. po Miladiju, odnosno 656. po Hidžri. I nakon toga što su utvrdili svoje, svoje zauzimanje, njihovo zauzimanje Sirije i Palestine, ostalo je još, a naravno prije toga i uporedu sa time, zauzeli su pola Europi, govorili smo o tome koje države su u Europi zauzeli, većinu Azije, a u muslimanskom svijetu, znači uzeli su pola muslimanskih zemalja. I ostalo je nakon <clears throat> Palestine i Sirije da uđu u Egipat i da završe sa muslimanima sa sjevernim dijelom Afrike gdje su bili muslimani u, tadašnje doba. <clears throat> I govorili smo znači, o, tom, o tom događaju nakon, znači, nakon pada Bagdada da znači da je bila zadaća i uloga e, njihovih vođa nakon što su prekinuli osvajanja u Europi e, odnosno nakon smrti nakon smrti njihovog e, vojskovođe, glavnog predsjednika države, znači nastoji mali, im zastoj u njihovom nastavku osvajanja. Uglavnom, nas interesuje ovaj dio što je vezan za, za islam i za muslimane, a to je da su oni imali namjeru da zauzmu Egipat. A to se desilo znači nakon, nakon dvije, dvije godine nakon pada Bagdada. <clears throat> I govorili smo o tome, prošli put smo spomenuli da, su muslimanski, muslimanski namjesnici u ono doba Memalici, da su bili svjesni toga i da su znali namjere Mongola, odnosno spomenuli smo to kako je Seifuddin Kutuz kako je on e, preduhitrio njihovo djelovanje, njihov napad, njihov ulazak u Egipat, odnosno u to vrijeme se desilo, spomenuo smo prošli put, e, da, je Kutuz nakon što je dijete naslijedilo svoga oca, e, Kutuz je zauzeo stav da treba, odnosno u savjetovanje sa nekim čak dilemom, odnosno dao mu je Izudin sultanu ulema, Ibn Abduselam dao mu je jel, i išaret i smjernicu da odnosno dao je svima da neko treba, neko odrasli, ozbiljan preuzeti državu, da dijete ne može voditi državu. Tako da je uh, e, Sejfudin Putu zauzeo e, mjesto sultana i, e, kada je okupio utjecane ljude u državi od, od vojskovođa, od uleme i ostali, lokalnih namjesnika, da stavim do znanja, to prvi put spominja, stavim do znanja da je njegovo zauzimanje vlasti je samo sa ciljem da, mogu da se bore protiv Tatara, a nakon toga kad se završi borba protiv njih, da izaberu predstavnika vlasti koga, koga oni hoće. A onda, eh, poslije toga je eh, Sejfudin Kutuz E, pošto su bili sporovi i među memalicima, odnosno pogotovo onaj dio vojni dio koji je vezan bio za, morske snage muslimanske, da je on njima dao nekakav opći oprost zbog e, e, znači, bitaka koje su imali okršaja. Uglavnom bila znači, riječ borba za vlast i tako dalje. Treću stvar je pokušao da diplomatski da pridobije ostali dio islamskog svijeta, što se nije uspjelo, jer uglavnom većina, većina njih se nisu odazvali, kako bi zajednički odružili se u borbi protiv Mongola, protiv Tatara. I spomenuli smo također da, ovo samo navodi nas u temu, jel, da se podsjetimo, e, ono što je išlo u prilog Memalicima, koji su tada i, došli na scenu i preuzeli vlast u Egiptu, govorili smo ko su Memalici, e, išlo im u prilog to što je tada u Egiptu e, dvije stvari su bile e, na vrijednosti, a to je da su ljudi držali do, do, stavu, do i do ono što govori ulema. A druga stvar, da je kod njih još uvijek bila na visokom stepenu e, ljubav prema džihadu, prema borbi koja je ostala prije toga jel, kad se borili protiv ukrstaškom ratu. I u tom, znači u tim pripremama se dešava da je da je e, tadašnji namjesnik u muslimanskim krajevima e, mongolski koji je od strani Mongola poslao je poslao je e, pismo a to je Hulaku on je poslao znači pismo po četvorici predstavnika odnosno poslanika da dostavi šta traži, šta traži Mongoli od, od vlasti u Egiptu. I prošli put smo detaljno pročitali to pismo zbog njegove snage i njegove snage i oštrine, stvar koja pokazuje prirodu te, te vojske, e, odnosno te države i, te vlasti koja je bila u, kod Mongola, kod Tatara. E, to pismo koje su on poslao, znači ono je značilo u stvari da se predaju bez ikakvih šartova i to uz veliku dozu poniženja. Znači, bez ikakve diplomatije to su tražili od njih i e, nakon što je to znači, pismo izloženo e, skupu sastanku na kojem su se okupili predstavnici vlasti u Egiptu od strane muslimana, Sejid Kutuz, e, on izvodi na jako pametan, mudar način, kao veliki veliki e, e, ne samo vojskovođa, nego i veliki političar priprema, e, priprema znači, stanje u državi za ovaj okršaj, za ovu borbu. I zaista nema sumnje da njemu najviše pripada slava ove bitke koja će se desiti. A to je da on odmah nastupio i rekao da će on, ako niko neće, on će lično izaći da se bori protiv Tatara. Druga stvar je, podsjetio je sve namjesnike lokalne na to da godinama živi na račun države, da ih hrani i tako dalje i da i da trebaju da se odazovu ovome što im prethodi, odnosno podsjetio to na riječima ono kao što smo već naveli prošli put, jel men li islami in lem neku nahnu, ko će pomoći islam, ko će pomoći muslimane ako nećemo mi, znači samo smo mi još ostali koja snaga, koja je vrijedna pažnji i koja je značajna. E, održao jak govor E, koji je čak proizvod e, doveo do toga da su mnogi od prisutnih, od emira, od namjesnika, lokalnih, da su i čak pustili suzu i zaplakali. Odnosno, cilj je bio tu da se, da se pridobiju, da se podstaknu na predstojeće događaje, odnosno da se, da se pripremi u borbu protiv Mongola. I kad su oni svi složili, odazvali, onda je uradio presudnu stvar, a to je da naredio, naredio da se ubiju, da se ubiju uh, izaslanici koji su došli sa pismom od Hulaga i da se okače njihova tijela na ulazu u grad, u Kajro. Što je uraženo sa ciljem, jel, da se prisjeću, dvije moguće ovaj, solucije, a to je ovaj, da, da Tatari znaju, Mongoli da dobro znaju da muslimani neće nikakve pregovore, nego da će, da će vodi borbu protiv njih džihad, a druga stvar da presjeće, presjeće da uvede da, uvede muslimane jednim već korakom u rat protiv Mongola, protiv Mongola, gdje se mogu, ne mogu vratiti od toga, jer je naravno bilo ljudi koji su razmišljali o, o predaju, o dogovoru i tome slično. <clears throat> A onda je prestajao drugi problem koji, koji u to vrijeme bio ovaj, problem, a odnosno to je ekonomska kriza, nestašica, i to je riješeno na način, znači bilo je jasno da se mora uvesti nekakav porez, da se porezuju ljude, da se pripremi za bitku, a to je poznato i precizno pojašnjeno i šerijskim tekstom, to, o tome su govorili učenjaci, po pitanju poreza, kad se smije uzimati, kad ne smije uzimati i tako dalje, mimo zakata i sada kada fitra. Pa je uh, eh, Izudin ibn Abdeselam, on je izdao fetvu, onu poznatu, gdje je u drugom šartu te fetve tražio, odnosno uslovio, ako hoćete uzmati porez od običnih ljudi muslimana, uslove da prvo vi namjesnici, vojskovođe, da vi prodate svoj imetak, da se izjednačite sa običnim ljudima, a nakon toga da se uzima porez od običnih ljudi i e, što je zanimljiva stvar bilo, iako je bila ovo jako odvažna i hrabra fetva od strane sultanu Lema, kako su ga zvali učenjaci, dan danas ga zovu sultan učenjaka, E, zašto sultan? Zato što su ga ljudi više poštovali nego samog emira, e, namjesnika tog mjesta. Još je zanimljiva stvar e, na tu njegovu fetvu da je se prvi odazvao sam Seifuddin Kutuz koji je odmah pristao i rekao i prvi činio taj korak da je prodao svoj metak, a drugi onda više nisu imali izbora. I onda došli smo, dolazimo do onog kada već počinje, znači kada ulazimo u govor o bici. A to je da je Seifuddin Kutuz imao namjeru da, izađu iz Egipta i odu na teritoriju gdje, je vojska od Mongola. A većina vojskovođa, oficira koji su bili u njegovoj vojsci, su bili drugog stava. gdje smo mi prošli put smo spomenuli tu, znači gdje je više bilo onako razmišljanje, ono lokalno, lokalno nacionalističko danas, kako, bi, kako ga nazivaju, ono, imamo mi naše mjesto, imamo našu državu, šta nas briga, ako nas napadnu, borit ćemo se, ako nas napadnu, jel, dobro i jest. Pa, tako da je uspio je Seifuddin Kutuz da ubijedi da moraju izaći, odnosno da je, da je to ono e, što bi bilo, što bi bilo išlo u prilog e, e, narodnoj borbi, što se pokazalo uh, tačnije. Znači, 1200 60. po Miladiju, odnosno 658. godine po Hidži, e, u julu mjesecu donosi se odluka naredba da se krene sa vojskom, da, se da krenu iz Egipta, pređu preko Sinaja i uđu u Palestinu da bi se susreli sa mongolskom vojskom. <clears throat> A to je znači bilo ljeti. Ljeti hodati po, e, po pustinji, Eh, gdje velika, velika vrućina i toplota, znači to je bilo ovaj, jako naporno vojsci, zahtijevalo truda i eh, zahtijevalo znači, određene žrtve. Međutim, jel, ovaj, u pitanju bila velika prisutna stvar, tako da, je ta stvar bila jel, ovaj, nužna da se tako uradi. A onda je Seifudin Kutuz, nakon što su prešli Sinaj i ušli unutra, Sejfuddin Kutuz je e, podijelio vojsku u, dvije grupe. Napravio je mukaddimu, odnosno prednji dio, prethodnicu, prednji dio vojske, koju je povjerio dinu Bibersu, odnosno Zahiru Bibersu, kao poznatijem uh, Zahiru Bibersu. On je vodio tu prethodnicu, manji dio vojske naravno, da oni idu prvi, a da glavnina vojske dođe tek poslije, ide za njima jer je bilo za očekivati da će u stvari da će e, tatarska vojska, mongolska vojska e, čekat prvu priliku čim dođu blizu, uđu u teritoriju Palestine, da će oni e, koristiti priliku da napadnu. <clears throat> što, što, što se i desilo. Međutim, Sifuddin Kutuz, jel, inače i kompletna vojska koja je bila jako iskusna, godinama ratovala, pogotovo protiv križara krstaša, i to se pokazalo u ovoj bitci, znači, ovaj njihovo iskustvo i znanje u ratovanju, e, strategija i taktika se pokazala jako, jako e, uspješnom i dubokom i u stvari govori o veličini te vojske koja, je koja je uspjela, pazite, da porazi, da porazi najjaču silu tadašnjem svijetu. E, podjela vojske na takav dio i davanje da je vodi i u, tu, u tu prethodnicu ne samo da je bio vođa Zahir Bibers, koji je inače jedan od najvećih e, u islamu, znači jedan od najvećih vojskovođa, najuspješniji, najsposobniji vojskovođa. Što je priča za sebe. E, on je vodio tu, tu prijednicu i u njegovoj, u toj prijednici bili najsposobniji i najbolji vojnici. Šta je bio smisao toga? Smisao toga znači prvi udar da sačekaju najbolji, najjači, najsposobniji. I tako je bilo. Čim su prešli, došli do do Gaze, iz Gaze kada su otkrili e, špijuni mongolski, e, kada su vidjeli i dobili vijest koliko ima vojske, pošto je bio prethodnica, znači nije to bio velik broj vojske. To je bilo uglavnom ona, ona specijalna vojska. On su računali da je to sva vojska od muslimana. I odmah su naredili, veli ovo prilike da ih se riješi odmah u startu. I poslali su takozvanu Hamiju, odnosno e, dio vojske koji je bio čuvao grad koji su čuvali te, gradove tu u Palestinu, Gazi, i odmah su krenuli, došli da, da se sučeli sa njom i desila se ta prva, prvi susret, ratni sukob se desio, znači, u Gazi. Oni su, znači, računalni mogli da je to čitava vojska i još čitava vojska još mal broj. Znači, nije krupan zalogaj. A od tog mjesta gdje je ta bila bitka u Gazi, još ima 300 km tamo gdje je glavnina vojske eh, koju je vodio Ketbuga, namjesnik koji je bio tada u muslimanskom svijetu od strane Mongola koji su osvojili taj dio muslimanskog svijeta. I desi se ta bitka. Naravno nisu Mongoli očekivali da, da, da je riječ ovdje o, posebno obučenim vojsi i doživjeli su poraz, odnosno odmah su se dali u bijeg kad su vidjeli da, da sa kim se sučelili. Dali su se u bijeg i počeli bježati. Dio je pobijen, a dio je pobjegao. I pobjegli su naravno sjeveru, do svoga e, glavnog komada i vojskovođi i donijeli mu tu vijest, vijest da su poraženi. Kod, znači, kod njihov vojskovođe koji je bilo ime Ketbuga, spominjali smo njegovo ime. A on, naravno, ljut, rastrđen, nije mogao da vjeruje, jel? A, šta je ovdje bio šok? Kako se prvo muslimansko vojsko suda prvo da na njihovu teritoriju, još došli i porazili njegovu vojsku. još mal broj bio. To je za njih bio šok. Nije mogao da vjeruje. I u tako ljutnji srđbi pokrenuo svu vojsku koju imao kod sebe. E, u neki izvora e, spominje da je bilo oko 50.000 vojnika. Pokrenuo svu vojsku da ide u susret vojski muslimansku da gdje, gdje se sretnu tu će biti okršaj. I tako je bilo. I naravno, e, sreli su se negdje na nekoj sredini puta, muslimani su krenuli, muslimanska vojska, sa, prethodnica pa onda ona glavnina vojske i e, naravno vijesti od e, znači vijesti od e, od špijuna koji špionirali jedne i druge strane vojske su obavještavali gdje je vojska i namjerno svjesno je Seifuddin Kutuz izabrao mjesto za koje smatrao da je ono najidealnije za bitku. A to je Kotlina dolina Ajnuđalut. To je mjesto u stvari koje se nalazi Sjeverno je grad Bisan, a južno Nablos. Znači između ta dva grada, manja gradića. I se to, to se mjesto nazva, ta kotlina koja se zove Anđa Ludi, koje, je potom i poznata je dan danas, bit će do sudnjeg dana. Po ovoj značajnoj bici. E, zašto je ovo izabrao Sejfudin Kutuz, ovo mjesto? Iz razloga, znači što je to bila kotlina koja je u sjevernom dijelu bila otvorena a sa strane, sa istoka, sa zapada i sa juga je bila su e, mala brdašcad i, i to u šumi, u gustoj šumi. A unutra, znači ta kotlina je bila čista i ravna. I namjerno, svjesno je to izabrao Sejfudin Putuz, da e, svjesno svjesno izabrao to mjesto da tu sačekaju mongolsku vojsku. E, E, što, znači da je ovaj da su htjeli da, naprave kao nekakvu kao zamku da ih pripremi uvedu da da Sejfudin je htio da on diktira u stvari događaje unutar bitke. I što se pokazalo jel, e, uspješnim, vidjet ćemo nastavku inšala. <clears throat> Dalje šta je odlučio Sejfudin Kutuz? E, da opet onaj prvi dio vojske koje je vodio Zahir Bibers ili Ruknudin Bibers, koji da dio vojske, samo mu još dodao još jedan dio vojske, znači malo povećao mu broj, koji je e, bio prethodnica, tako je bilo dogovoreno da taj dio vojske u stvari pojavi se u toj dolini. I kada su vidjeli ovaj, špijuni, mongolski o, e, obavještajci, kad su vidjeli koja je to vojska, vidjeli njen broj, obavijesti gdje se nalazi, obavijestili su svoj, svog vojskođu a ostala e, glavnina vojske se nije uopšte pojavila u, toj kotlini. I to je namjerno svjesno uradio. Ostali dio vojske je bio tu, došao do šume i krio se po šume. I tako da je vijest otišla do, do e, vojskovođe mongolskog, da je, da je glavnina vojske već došla na to, to mjesto i tamo njima dobro odgovaralo da dođu, uđu sa sjevernog dijela i e, znači nema gdje više da pobjegne ta vojska muslimanska i da završe sa njima a brojnost je bila na strani Mongola. Nekim izvor spominje da su duplo bili, e, duplo većim brojem bili. Da je muslimana bilo oko, oko 20.000 muslimanske vojske, ukupne vojske, a mongolske je bilo e, oko 50 ili nešto manje od 50.000. A onaj dio što su oni vidjeli, koji je vodio zahije Bibes, je bio mal broj. Znači, nekih 5.000 e, vojnika. Tako da, da je ta vijest kada je došla do, do, e, do mongolskog osvođenja, što znači je bilo, znači, e, njegov, njegova procjena bila znači, da, to, da je to, da je to e, lagan, lagan zaloga i lako će to riješiti. I što se dešava, znači, i dolazi 24. Ramazana, 1260, odnosno 658. po Miladiju, 1260 po, po, 1260 po Miladiju, 658. po Hidžri, ta noć, tu noć se već vojske dolazi jedna na svoje mjesto, druga na svoje mjesto. Odnosno, tu noć znači e, Zahir Bibers, on je bio e, tada u toj kotlini koju su vidjeli Mongoli, a naspram njih na ulazu sa sjevera gdje je bio otvoreni dio bez brda, tu dolazi mongolska vojska u ogromnom broju. <clears throat> I noć tu su prenoćili. Sutradan se tek dešava ta bitka, 25. Ramazana. Zanimljivo da se uglavnom ove velike bitke često dešavale u, za Ramazan, u vrijeme Ramazana. Tu noć, e, kako e, spominje se u predan u historijskim, e, muslimancu, odnosno muslimanska vojska je provela noć u, u namazu, u dovi, Allahu Želšanu da je pomogne u ovoj bitci. Ovo ne treba da čudi. Zašto? Znači ovo nije pretjerivanje, nije ono uveličavanje, Zašto iz kog razloga? pazite, vojska koja ima hrabrosti da izađe, da se sučeli najjačoj, naj, e, e, najjačoj vojsci u tadašnje doba koja nije e, do tada imala značajnog poraza, da bi ta vojska izašla, da bi se borila, ona mora imati neki, neku jaku pozvan jak moral, da se izađe da se sučeli sa takvom vojskom. U takvoj vojsci mora biti nešto posebno što ih, što ih, što da se sučeli na takav način. A, a to u stvari a to je u stvari je ljubav prema džihadu, ljubav prema šehadetu. I to je definitivno bilo jasno. E, sutradan, kada su osvanuli, znači 25. Ramazana, nakon prevedene noći, e, dolazi e, Mongoli, znači kada se rasporedili, pripremili za bitku, sa tog sjevernog dijela ulazi u tu kotlinu, a onda u, u, toku noći Zahir Biber sa svojom tom tim manjim dijelom, kako je bila podijeljena vojska, je se povukao u šumu. Namjerno, svjesno. I ujutro kad su osvanuli, e, Mongolci vidjeli da je bila e, e, prazna kotlina. I to je malo izazvalo jel, nedomicu gdje se sakrili šta je se desilo. A onda, a onda kako je se razdanjivalo, počelo je da muslimanska vojska da, da popunjava kotlinu, da silazi. Odnosno, čemu je bilo riječ, ta ista vojska, taj, dio koji je vodio Zahir Bibers, taj manji dio vojske, a glavnica je ostala i dalje sakrivena u šumi, koju je vodio Sejfudin Kutuz, ta vojska je počela da silazi, ali postepeno. Da, da silazi za raznih krajeva postepeno i to u manjim grupama, a svaka manja grupa je imala, nosila odjeću različite boje. Znači različite boje, znači ovi su išli u plavoj boji, ovi su išli u, u crvenoj boji odjeći, ovi u crnoj, različite boje. I tako se mijenja postepeno silaz kao da je to kao da je to neka ogromna velika vojska koja je raspoređena, uređena i tako dalje. A, to je bila samo vojska koju je, vodio Zahir Bibers. I kad se to desilo, kad su tako, na takav način popunili kotlinu taj manji dio vojske muslimanske, to je izazvalo malo ovaj veliku uzazvalo nedomicu i nejasnoću kod kod njihovog vojskovođi Ketbuge. Zašto? Zato što on inače naviku eh, eh, jer je taj prizor bio jako eh, jako vrijedan poštovanja. Znači, šta poštovanje izazvalo to? Da tako uređena vojska, poput ono, ona, ono, ono što, što imamo, onaj, poput rimske vojske, ona, njihova uređeni dio. Tako je to izgledalo. Znači uređeno, organizovano, čak i različite boje. Određena jedinca, manja jedinca, ima različite boje odjeći. To je nevratna stvar. Kakva je to vojska? Tako znači da je ovdje e, napravilo pometnju kod, kod, Buga i njegove vojske u tome, znači do sad su uvijek dolazili kod muslimanska mjesta, kod muslimanske gradove pokrajine gdje su muslimani sakriju u svoje, u svoje utvrde, gdje strahuju, gdje se boji gdje pregovaraju o predaji, e, gdje, su e, znači, bili spremni na poniženje, rijetko gdje da je se kod upiro, I onda odjedanput suprotno tome se dešava, dolazi vojska njima na njihovu teritoriju, u takvom obliku još manji broj. Nevratna stvar. Tako, znači, organizovana, ponosna i, e, znači, ustrojena vojska. Tako da je to napravilo određenu pometnju. Oduš pometnu, odnosno o čemu se sad radi, ko su ovi, otkud, da li ima među ovim ljudima, među muslimanima takva, i, i, i, da ima i, takvih ljudi među njima. A onda nakon toga, naravno, ovdje opet naglašavamo, znači vojska, glavnina vojske muslimanske je bila sakrivena u šume. I naravno, plan je bio u tome da će prva koja će se očeliti, to je ovaj, ovaj manji dio vojske koji je bio u Kotlini, i nakon toga će se priključiti ostali dio vojske. Spomenut ćemo na koji način. <clears throat> A onda još tome, <clears throat> kada je vojska došla, popunila to mjesto, ima jedna zanimljiva stvar. A to je da kod Memalika, da, da su oni koristili, imali su svoj vojni muzički orkestar. Imali su vojni muzički orkestar koji su imali bubnjeve oni. Tubule, e, koji je bio njihova, njihova uloga bila u tome i tako vojska uvježbana. Da kada oni e, određeni način uderanja u, bubnjeve je u stvari bio znak, signal kako vojska se ponaša, prestrajava, da li da napadne, da li da se vrati i tako dalje. Znači, znači napad, organizovanje napada, povlačenje, tome slično, to su radili, to su radili, to je radio ovaj, eh, eh, ovaj muzički vojni dio eh, ili orkestar unutar vojske muslimanske. Ako neko pita, pa dobro, čuju muzičku, je, zar to, ovaj, zar to je halal? Znači, poznati s među učenjacima, ima razilaže kod toga da li je dozvoljeno Uh, i, to je poznato, znači skupina učenjaka smatra da je uh, izuzetak dozvole muzike to da se koriste, uh, da se koriste bubnjevi u toku borbe i rata u, sa, bubnjevi sa kojima se povećava Hamas odnosno entuzijazam prilikom borbe. Druga skupina čega smatra da to nije dozvoljeno, nije preneseno od poslanika i tako dalje, uh, sallallahu uglavnom, znači poznato razilaženje, a ovo što je bilo kod Memalika, uh, uh, ulema koji su bili sa njima, koji su imali fetu da je to dozvoljeno, on su radili po tom stavu. Tako znači da je svako uh, određeno uigrano, unaprijed pripremljeno udaranje u bubnjeve u stvari značilo kretanje i pokret vojske. Nisu, znači, uopće nije, nije trebalo se izdaju naredbe glasom ili zastavom ili pokretom e, e, komandira ili tome slično. <clears throat> I onda e, ulazi se, nakon toga počinje, znači približa se vojske su čele jedna naspram druge, dolazi Zahir Biber sa najjačim dijelom muslimanske vojske, koji je manji dio bio. A Zahir Biber, znači, to je zaista jako zanimljiva osoba po tome što je bio veliki vojni stručnjak Znači, e, prvo što sam lično sposobno bio veliki borac, a drugo bio veliki strateg, u stvari on je onaj koji je zarobio jel, u, u zadnjem onom krstaškom ratu, koji je zarobio Luja, Luja sedmog, e, francuskog kralja, on, ga, njegova, njegov dio vojske ga zarobio. E, zbog, znači, a zamislite, to se desilo prije deset godina. Znači, ta muslimanska vojska koja se sad treba da sučeli sa Mongolima, ta, memlučka vojska muslimanska, ona je već prije toga dobila krstaški rat. Imala prije drugih, znači, bitaka. Znači, imao imali jako veliko ogromno iskustvo. A govorili smo o tome, znači, da, je, da su memalici, da je to bila vojska poput, znači, specijalna vojska. Znači, e, e, kojoj je, životna aktivnost bila u stvari od Da se vježbaju i treniraju za rat. I, znači, taj najbolji dio najbolja skupina muslimanske vojske u stvari stala licem u lice naspram gola U manjem broju. Koju je predvodio, znači, Zahir Bibers. I naravno počinje, počinje borba. Znači od sabaha, nakon, nakon, nakon sabah namaza, kad smo se klanjali i kad se vojske poredile, popunile, popunile tu kotlinu, e, počinje borba. Sin da je prije toga već Seifuddin Kutuz sa Zahirom Biberse dogovorio taktiku. Kako će ratovati? Šta će uraditi? I to u tri faze. Spomenut ćemo tri faze. I Allah Žešanu dao do stvari da im uspije ta taktika koju su primijenili. Šta su uradili? Znači ovaj manji dio vojske muslimanske koji vodio Zahir Bibers je taj koji je u stvari izašao, izašao pred vojsku mongolsku i one se prvi sučelio. Uh, kada je, kad Boga vidio da, je to stvar, računalo se da je to ta muslimanska vojska. Nisu znali da ima drugi dio. Jer takav teren bio, da nisu mogli ni otkriti. I počela je borba. Prva, prva faza je bila u stvari, uloga Zahira Bibersa u stvari, da, da dadne žestok otpor. Da se ne pomiraju. Da dadnu žestok otpor i tako se i desilo. Znači, čim su sučelili, ona najbolji dio vojske muslimanske, znači dao žestok otpor i nisu popustili na svojim mjestima, položajem gdje su bili. To je malo izazvalo, a u stvari cilj tog prvog koraka je bilo, u stvari, da izazove, e, da, da proizvode, proizvede, jel, ovaj, e, da navuče, tako da kažemo, jel, e, Ketbugu namjesnika mongolsku, da u stvari on upotrijebi svu vojsku i ostali dio vojske da idu da savladaju taj dio koji, se nije dao. Znači, u prvom, prvi korak je bio da, budu, da ostanu na mjestu, da budu čvrsti. Što se i pokazalo. A onda drugi korak je bio u stvari to da je, da u stvari kod Boga naredio svoj mongolskoj vojsci da napadnu. Sa svih strana, sa lijevi, sa desni, da napadnu odnosno da je priđu da je, da je I time su u stvari uspio taj drugi E, e, druga namjera, drugi cilj, taj taktički kako da ju vuku u borbu. U stvari kako da upravljaju borbu što je, što bio jel, dogovor između Sefudina, e, Kutuza i, e, i Zahira Bibersa. Jer su oni tu pripremili bitku uglavnom sa ostalim vojskovođama. Znači uspjelo i to. Kad Puga naredio da sva vojska uđe, da svi krenu, da se bori protiv tog dijela, dijela muslimanske vojske koji je tada bio na terenu. A u stvari čemu je riječ ovdje? I e, u tom dijelu, znači tad već Zahir Bibers, Zahir Bibers ovaj, u tom drugom dijelu kada, kada, su krenuli, e, pokazao kao slabost i da se povlači. Kao već su malo oslabili. Kada je krenuo da se povlači, onda su Mongoli na, sa svom vojskom, znači gotovo, znači povlači, nema tu završena priča. Sva je vojska krenula i znači da će sa njima. A ovaj vid bitke ovako koji se desio u stvari to je to je ono što se desilo u bitci Melkatu Nehavend. Odnosno, poznato je veliko biti u kojoj su muslimani ratova 19. godine pohiđi protiv, e, protiv perzijske e, vojne snage, gdje su istu taktiku primijenili. Istu taktiku, znači, da u prvom momentu, znači, budu čvrsti, nakon toga kao malo popusti, da navuku čitavu vojsku, da se uključe bitku, a onda onaj dio koji, za koji se ne zna da je došao tu, da je prisutan, da oni učestvuju. I tako se je desilo. Znači, ta, druga, drugi cilj da, da podstakne e, vojskovođu mongolskog, da, da naredi da sva vojska uđe u bitku i da se muslimani počnu povlačiti nazad u kotlinu, nazad prema šumi, da krenu, e, sve je to uspjelo. I čitava vojska mongolska je bila uključena. A onda se dešava ona treća stvar. A to je treći dio tog plana, a to je u stvari da onda sa onim bubnjevima, došla je naredba da učestvuje ostali dio muslimanske vojske. Sa tri strane izlazi e, e, jedinica za jedinicom i ulazi u borbu i opkoljavaju čitavu, mongolsku vojsku. I nema sumnje da je to izazvalo, jel, izazvao veliki šok za mongolsku vojsku. Znači, naredba je došla sa, sa udaranjem u bubnjeve. Naravno, kao vojska koja je razumjela. A to je značilo u stvari da nema izlaza, nema pobjeća. Znači, nema pobjeđiti. Odnosno, da glavna stvar je sad tu bilo da su opkoljeni, da sad treba razmišljati kako se izvući iz, to, iz, tog opkljenog dijela, odnosno, tek su tad e, saznali da, da muslimani imaju ogroman dio vojske koji uopće nisu vidjeli. I taj treći dio, znači, i on je uspio kako je planirano. Znači, da su navočeni, kompletna vojska je ušla u bitku i onda su muslimani njih okružili sa svih strana. Međutim, ni Mongoli nisu nisu tako e, obična vojska. Kad Buga naređuje e, lijevom dijelu vojske da, da preduzmu korake koji su inače prije i oni su znači bili jako sposobna vojska. E, njihova mesera, odnosno lijevi dio vojske, dobija naredbu da u stvari probije, da probije izlaz kako bi mogla, znači ako, se izvuku, probije izlaz, znači onda oni pokušaju da zaokruži muslimansku vojsku. I to im počne za ruku počnu u tom dijelu su se koncentrisali, znači oni su znači, bili, znači, bili znači, jako sposobni ratnici. U tom dijelu se skoncentrisali i probili su, počeli da, probi, da probijaju. Znači tu je palo mnogo šehida sa strane, od strane muslimanske vojske. I znači, znači to je bilo pitanje, znači trenutka kad će, će se komplet probiti taj dio, to je već bilo upitno, i da, da opkoli muslimansku vojsku. A onda stupa na scenu sam Seifuddin Kutus. On nije bio tad u bitki nego gledao sa, e, sa strane šta se dešava. I onda je odlučio ništa drugo nego on lično da uđe u bitku. I onda je krenuo u bitku, sve što je imao kod sebe, sve je bacio, osim, oružja i konja sa kojim je, ušao u bitku. Bacanje onog svega ostalo što je bilo kod njega, to je bilo znak da je spreman za šehade, da hoće šehade. I ušao u bitku, ušao je u bitku i krenuo i izgovarao riječi po kojima i dan danas poznato i čak je film snimljen. Uh, snimljen je film, čini mi se, 1945. i 6. na kraju drugog svjetskog rata. Snimljen je film u kojem se opisuje, ne znam koje je sve od Egipćani koje je sve e, opisuje se e, znači, lično lično Seifudina Kutuza. A naslov filma je ovo što on izgovorio. Kada je ušao u bitku i sišao među, u bitku, izgovorio va islama va islamah. A u stvari to znači o islame. Tu inače se izgovara ono kao što ona rekla žena va muatesima. Kad je pozivala zvala muatesima. A on kaže ovdje va islama, o islame. U stvari to je to su riječi bola i tuge i zanosa ko, sa kojim je postakao čitav vojsku. Znači, skrenuo pažnju na sebe Luska vidjela da je on lično ušao u borbu kad su njega vidjeli lično da je ušao u borbu, a on je bio također jedan od, od znači, jedan, najbolji od najboljih ratnika. I da je ušao u borbu i krenuo da se borbi, da se bori, ubijen mu je konj, pa je onda, pa onda bez konja se borio i nastavio da se bori. Ta stvar je naravno podigla, podigla veliki Hamas, veliki, veliki moral kod, ostalih vojnika, tako da su e, ostali vojnici pa znači, e, uspjeli da se konsoliduju i da povrate snagu i da spriječi da se probije taj dio na lijevoj strani kako ne bi mogli kolili vojsku. Znači, ovako, pod ovim baš imenom se e, naziva film, Va Islama, oni su tam preveli naslov, stavili, ovi kad prevodi kaže Mač Islama. Mač Islama, vjerojatno mislim na da Fedina Kutuza, a, a naslov je u stvari e, Va Islama, o Islame. Po ovim riječima ostao poznat Sejfudin Kutuz, Eh, odnosno, htio da kaže, znači, eh, htio da kaže o islame, odnosno, ko će islam pomoć ako nećemo mi? Ko će se da žrtvuje za islam ako nećemo se mi žrtvovati? Odnosno, nema šta izgubiti. Možeš dobiti samo šehadet. Nema šta izgubiti. Znači, to je bilo jako poticano za, za ostale vojnike i to je dovoljno do tog, znači, da je preokrenulo bitku. Da je okrenulo bitku, da je preokrenulo bitku, znači, na, u, totalni pad i rasulo mongolske vojske. Tako da će da je njihova glavna, glavna stvar bila mongolsku vojsku stvari, gdje naći prolaz, izlaz da mogu bježati. U sklopu toga još nisu počeli bježat dok u stvari nije Džemaludin ako Šems. A u stvari on je bio jel, od Memalika, ali je bio u vojsi Nasira Jusufa Jubija koji se nije odazvao da učestvuje sa protiv, u borbi protiv Mogola. On je došao sa svojom vojskom, odupro se svom namjesniku u gradu u kojem je bio, on je učestvovao, a bio također jako sposoban ratnik. On je lično sam probio se kroz redove mongolske vojske, znači, znači komplet bitke se pokazao i kako kažu u naravskom, e, e, ovaj, Ebla Belain Hasena fil to kad kažu za nekog vojskovođu za nekog borca, Ebla Belan Hasena, znači dao je najviše što je mogao dadne u toj borbi u svoju sposobnost. Probio je, probio znači redove mongolske vojske da je došao do njihovog Ketbuge, njihov vojskovođi. I kada je došao do njeg, prišao mu i borio se sa njim i ubio ga. Kad je njega ubio, kako to opisujelo u, ovim e, historijskim knjigama, udario ga po vratu, odletla mu je glava. Kad je to uradio, znači onda su a, sva, sva moral ostale vojske već bio gotov. On, ostali mongolske vojske. I na tom mjestu i historičari spominju, kažu vama rameti, rameti, vola kine laharama. Nisi ti bacao i gađao, kad si bacao i gađao, nego je Allah tu to uradio. Allah Želšanu pomaže svoju iskrenu vojsku. Kad se to desilo, znači onda je glavna briga bilo ostale mongolske vojske kako sačuvati glavu. Da se probiješ, da se izvučeš, da, probi, znači, da, spasiš glavu i da pobjegneš I onda je, znači, opis ostali je bio, ovaj, kaže, jaktulune ferika, serune ferika. Ubijali su jednu skupinu, a drugu su zarobljavali. Ono što su uspjelo sačuvati pobjeg, pobjeglo je do najbližeg grada Bisana. Znači okrenuli su leđa, počeli bježati. I ti što su uspjeli sačuvaju, znači otišli do najbližeg grada koji je bio sjever, a to je bio Bisan, koji je bio 20 km daleko od tog mjesta Anđalut. I došli su taj grad i tu je svakako još bilo dio vojske i tu taj dio koji je uspio da pobjegne, pa 50 lija, nije to mal broj. E, došli su u taj grad i računali, sad ću u taj grad i to je to, završeno. Sačuvali se makar. Međutim, Sejt Vodin Kutuzi daje naredbu, idemo za njima, da e, sve što, kogod je bio učestvo u bici, da istignemo ili zarobimo ili pobijemo. I došli su do tog grada i okružili taj grad. I onda se tu desila druga bitka. Ali ona je zanimljiva stvar. Kako, kako spominju u Kaže, eđmal muharrihun, ala enneha ashabu Kaže, složni su historičari koji opisivali ovaj događaj da je ova druga bitka u gradu Bisan bila veća i žešća i gora nego ova. Kako? Pa zato što su bili okruženi u gradu Tatari, Mongoli. Nisu imali izlaz, znači, znaju šta im slijedi. Pa su se žestoko borili. Nisu dali tek tako. Da tako, tek tako da padne. A, sva, a muslimani svakako su imali moral, su dobili tamo na polju, svakako su imali moral da se bori. Pa je tu tako žestoka se bitka desila da je bila znači, žešća i jača nego tamo u na Ajnu Đalutu. I opet dolazi Seifuddin Kutuz. Znači, već je došlo upitno da li će uopšte uzeti to mjesto. I utvrđen grad sa zidnama. Dolazi Seifuddin Kutuz i opet govori va islama, va islama, va islama. Tri puta izgovorio, kaže. Ja lillahi unsur abdeke kutuz ala tatar. Jallah. Kaže, o Allahu moj, kaže, pomozi svoga roba, Kutuza, protiv Tatara, protiv Mongola. To je izgovorio, to je dovio i on je krenuo, kaže, e, i istovremeno učestvovao sa vojskom na grad i pao je grad i taj. I onda kaže, e, jako malo je se ko izvukao iz ove bitke od Tatara, od Mongola koji su učestvovali, da je uspio pobjeći. I time završava bitka. Znači, totalni E, totalni poraz Mongola. Nevratno, znači, to apsolutno se nije očekivalo tako nešto. Znači, to e, dešava se, znači, da su, ili pobijeni, ili pobijeni, ili zarobljeni. Znači, totalno zlo. Sva vojska koja je došla, znači, uništena do, temelja. I normalno, takva vijest kad se pročula, to je bilo, znači, to je bilo poput zemljotresa. U tom dijelu, znači, tadašnji, da je neko porazio mongolsku vojsku, da je čitao porazio, da je pobio, da, se niko nije izvukao to nevratna stvar. Ravno ludilo. I naravno to je prozvalo, izazvalo veliki strah onda e, ostalih mjesta, ostalih mjesta koji, e, gradova koji su bili susjedni, e, koji su bili Mongoli, držali svojim rukama. Ali najbitnija stvar tu, da sa ovim događajem nakon 40 ili 60 godina, svijedno zavisno odakle gledam kako su počeli, znači, pada u vodu mit o mongolskoj koja, se ne može poraziti. Znači, sa ovom bitkom u stvari počinje pad mongolske države. Znači, tada, tada, znači, tada definitivno, znači, mongolska država počinje sve da bude miva, manja, manja, manja, manja, dok nije doživjela ono što je živjela, doživjela. <clears throat> A onda Sejtvu Dinu Kutuz, nakon toga, Znači, opet naglašavam, znači ovdje je bitan, znači da je ovdje da je uništena totalno čitava mongolska vojska. Sva. Ili pobijena ili zarobljena. Između toga dvoga. Zemlja, znači, pazite, država koja je osvojila pola Europe, većinu Azije, koja je bila tako jaka, tako snažna, nakon toga doživlja ovakav poraz. Država, znači, koja je pobila toliko miliona ljudi, uništila toliko gradova, toliko država, toliko fesada, da posijala, i onda doživljava ovakav poraz. Nema sumnje da je bilo velik događaj, da je krupan događaj, nevratan događaj. I to od koga? Od strane Memalika. Ljudi, vojnika, muđahida, koji su u djetinstvu uzimani u vojsku i odgajani kao muđahidi i nakon generacije generacija postala jako, jako sposobna i organizovana vojska koja je i poslije preuzela preuzela vlast u tim dijelovima gdje je bila ta vojska. I zove se taj period vladanja, dinastija Memalika se zove. Stvar tu nije bila dinastija. Nije to išlo sa oca na sina. Nego ko je sposobniji, ko je sposobniji, ko uzme vlast, on je uzeo vlast. Tako će se dešavati poslije toga. Nakon Kutuza dolazi se e, e, Zahir Bibers, nakon da je bio Kalevun i tako dalje. Znači, e, porodično nisu vezani, apsolutno. A jedan i drugi i treći, svi su dali hajra za islam za muslimane. <clears throat> Sejfudin Kutuz nakon ovoga pada Allah na seždu i zahvaljuje se za ovo što se desilo. Značaj ove bitke, značaj ove bitke se ogleda u mnogo stvari. Znači prvo, što se muslimani u pripremi za ovu bitku, on se mora vratiti Allahu Đelšanu. Mora se pripremiti za bitku. Znači morali, morali biti spremni. Znači prvo morali su savladati u svom srcu taj strah i e, da, da, unesu objeđenje da on smiju se boriti uošte protiv Tatara, Mongola. Znači, to je bila glavna stvar. To su mogli jedino ovako neko koje, je zaista bio, znači, stvar riješi između sebe da Lašan znači, poput ove vojske, koja je inače tako ratovala. Prije na deset godina je riješila problem sa, sa križarima, sa krstašima. Ali to vraćanje lađe Lašan, znači, to se nije desilo samo od te vojske, nego od svih ljudi u Egiptu. I oni drugi koji se u njima priključio, bio manji broj. Znači, taj presud, vrlo je bitan taj presud znači, kad se stvori ta, kad se stvori ta atmosfera kod muslimana da shvate u kakvom su stanju da moraju oni sebe promijeniti, pripremiti se da bi doživjeli, da bi proizveli pobjedu i da bi se sačuvali, da bi spasili islam muslimane. A onda druga stvar, drugi efekat, drugi rezultat ove bitke je to da muslimani sa pobjedom u bici na luta, znači oni su ubili svoj, svoj taj psihi, e, e, psihičko poniženje koje su imali. taj, e, taj, tih 50-60 godina, čak i proti križara, Vaza su imali, stalno ih je dolazlo ta, taj, taj psihički poraz, znači oni su cijelo vrijeme bili psihički poraženi od svojih neprijatelja koji su dolazili. I onda sa ovom bitkom Znači, ubili su taj psihički poraz. Prvo, da bi onda mogli da uradi ovo što su uradili. Znači, ta bitka u stvari proizvela, vratila muslimanima ostalim nadu. Znači, da, prvo da, da islam ima snagu, da ima moć. U čemu ima moć? U čemu ima snagu? I naravno, ta bitka, treća stvar, šta je bitna stvar ovdje, znači, sa ovom bitkom vraća se poštovanje prema islamu i prema muslimanima. Nakon 60 godina. Ponovo se upiri u islamu i muslimani prstom. I to pazite, mi kanaliziramo što su oni uspjeli, šta je dovelo do uspjeha, kanaliziramo, znači ne treba puno biti veliki filozof i pametan, šta je dovelo do toga, šta je dovelo do toga do, e, uspjeha i do pobjedi. Ali znači nakon, nakon toliko godina poniženja i srama, ponovo se vraća, e, e, ponovo se vraća straho poštovanje prema islamu, prema muslimanima. A onda četvrta stvar, sa ovim porazom, tatarska, mongolska država, znači ona gubi položaje. Gubi i u turskom dijelu Šama, Levanta, i u Palestini, i u onom e, sirijskom dijelu Levanta, Šama, u tim dijelom u Palestini, Znači taj dio komplet, ne samo Egipa da se sačuvao, nego tu automatski padaju ti gradovi i povlače se, Mongoli, Tatar se povlače tamo u, prema Iraku i prema Iranu, one dijelove koje su imali pod svojim kontrolom. E, posljedica tih bitki također <clears throat> da su ova mjesta poslije toga postala jedna država. Nema više rasparčano, svaka grad, svaka, svaki grad svoju politiku vodi, svaki grad ima svog namjesnika i svoja državica opet je, znači, Misir i Šam su ponovo postali jedna država. Znači, to je jedinstvo koje je trebalo muslimanima. Oni vladari su poskidani, oni što su što nisu ni svali borbi i, pravili samo fesad i nered i bilo je cilj samo da, da oni budu na vlasti, da ostanu na vlasti. A onda još, još zanimljivija, zanimljiva posljedica uh, ovaj, koja se desila nakon ove, ove bitke, a to je <clears throat> da su Tatari, e, već prije toga, na nekoliko godina, Tatari nakon te bitke, njihovi namjesnici u muslimanskim mjestima počinju da prima islam. Počinju da prima islam. I u stvari, poslije, oni ostali dijeli što su bili u Iraku, Iranu i ovaj, današnjem Pakistanu, Afganistanu i ostalim mjestima, ruskim republikama gdje su živjeli muslimani, Horasanu, ta mjesta nisu nikad osvojena vojno više, vraćen, protirani ovaj, vojno. Nego tim mjestima gdje su bili Mongoli, Tatari, on sam primili islam. To je trajalo nekoliko desetina godina, primili islam i opet muslimani su bili na svome muslimani. Samo što sad Mongoli bili namjenski su bili muslimani. Zanimljiva stvar, nevjerojatna stvar. A, kako se to desilo? U stvari došli su Mongoli, e, njihovi, e, njihovi ljudi koji su držali znači, upravu, vlast, došli su u kontakt sa islamom i sa muslimanima. Pa su počeli da čitaju, dočeli da, da, vrše razmenu informacija ovog onog i danom zadivili su oni islama. A kako su ne zadivili? Jel? Oni nisu imali neki akidi. Akida bila ona tamo mušička, paganska. Znači nisu imali neke akide, nisu imali neki principa, nisu imali e, civilizacijski principa. Šta će drugo biti nego da, da i pridobi islam? Kad su e, izučili i naučili islam, a već sam spomenjao da je ulog u tome puno odigrao, da su odigrali puno i žene, žene muslimanke, koje čak koje su bile zarobljene koje su bile zarobljene, koje su bile njihove ili robinje ili njihove žene, koje su odigrale ulogu da se to desi, da se desi ta promjena. Da su oni počeli masovno da primaju islam. A prije ove bitke, čak 1252. 1252. Znači, na, prije naš, na, na osam godina, prije toga, bio početak toga da se dešava ta promjena kod Mongola. Da u stvari jedan od bliskih, bližih rođaka, odnosno sin od Amidže, od Hulaga, da je on u stvari primio, koji je bio također jedan od emira namjesnika, on je primio islam po imenu Bereka, vjerojatno promijenio poslije ime. On je prvi primio islam. I onda je komplet njegova ona kabila, odnosno komplet njegovo ono pleme koje je bilo sa njim, sve on utjecao na njih pa svi primili islam. I onda je on počeo Znači, e, onda, onda, on počeo i sa drugim još jedan po imen, ovaj, drugi koji su sa njim zajedno učestvovali u tome, znači počeli su masivno da prima islam i to je, to se raširilo među mongolskim namjesnicima, a najviše od ovog plemena. Tako da se u tim mjestima gdje su, bili, gdje su oni zauzeli muslimanska mjesta, u stvari, nakon e, e, nekoliko desetina godina, E, shodno od mjesta do mjesta, muslima, znači u tim mjestima mongolski namest su primili islam, tako da nije potrebe da se oni osvajaju vojno, nego je ono što, se, što su sočali govorili, e, Tatari Mongoli su pobjedili muslimane vojno, a islam je njih pobjedio duhovno. Pobjedio duhovno, pobjedio svojom vjeru, pa su oni primili islam i tako ostali gdje jesu. I sa ovim završava, završava ta taj govor o bici jel, o jedno najvjet, najbitnijih svjetskih bitaka na zemaljskoj kugli eh, i završava u stvari period u kojem se spajaju, spajaju se znači krstaški ratovi jer su oni u ovo doba također završavali i završava se znači i mongolsko osvajanje muslimanskom svijetu i onda samo ostaje još da se, da se vidi u stvari koji su, eh, koje su posljedice koje su posljedice E, koji su rezultati ovih svih ratova koji su dešavali od križarskih ratova, od mongolskih ratova i svega što se dešavalo, dešavalo u to doba među muslimanima. I, to, i e, ta, ta tema zaslužuje ponovo posebno se govori o njoj. Osim, znači, onaj dio mali, znači da dolazi poslije ove, poslije ove bitke. Dahir Bibes oslobađa određena mjesta, ma, gradove oslobađa ih nekoliko gradova od, krstaša, križara i nekoliko gradova od Mogola u, Siriji, u Palestini. E, to upotpunjava sa njim Kalevun, namjesnik također od Memali Kalevun i oni protjeravaju, protjeravaju i križare i Mongoli iz tih mjesta a o tome možemo govoriti sljedeći put inšala. Bitno je znači da moramo da nakon ovog govora historijskog dolaze na najbitnije stvari E, šta je pozadna ovi događaj, koje je mudrosti, koje je naravno učenije, koje pouke možemo izvući iz ovoga, e, da ne bi bilo samo onako da poznajemo neke informacije, desilo se nešto kako se desilo, a, kakve mi koristi od tog, šta nas može e, te historijske činjenice, šta nas mogu kao muslimane naučiti, o tome ćemo govoriti sljedeći put, spanak Allahume ve ešhadu la tubu Andalusam Andalusam